Be, zinez berezia biztan da, baitugu protokolo bat aplikatzeko, orduan osasunan aldetik eh, be, neuriak hartuak izan dira, eta zinez biziki zorotza da. Ez dugu sekula nolakorik aplikatu eskoletan, ez eta kaso eman, eskoak garbitu behar betira, eta komunitatioan ez eta dena, mena hor zinez zorot zorotza Eta bereziki ama eskoletan biziki zaila maiten dugu, hori aplikatzea handoan eginen dugu, baina uh, zinez uh, eh, egan nahi du ahorak uh, gehienetan, eh, no ez berkodiela egon bakarik egin mainan, egin materiala pertsonalarekin, ez duela niru kanen bisean bis, ondoko ikaslea be metro batetan izan behar da beden, eta irakasleak uh, eh, bemaskadunak izanen dira, uh, gero errekreazionatioanen gelaik uh, eh, jupo normalak bekenduak izanen dira edo debekatuak, uh, baloinak, pilotak eta olakoak ez dira errabizan halko, bizikletak ebe eta mm, teku zen besteak hartu bainolean berko, berko dela desinfektatu. De ba, Horako gauzak aurrak ere korrarean berko dira bako utxa bere xokoan egon. Ehm, ba, eskuak berko dira garbitu be, beste zerbait onkitzen manimada, edo beste hor bat ola kasuik eman gabe onkitzen malmada berreala berko diela garbitu komunetaratioan aintzin, komunetaratioan eta istura egiten malmada berriz e, eskuak garbitu ba, biziki, ene usez biziki pixua izanen da berriziki ama eskoletan aurrak ez dira besoetan hartzen al uh, ba, eginen da, baina nor ikusten dugu beleku batzuetan justu xartza eginen dela uh, lehenik uh, eh, klasarnier da izan dienekin. Orduan hori da be, Grand Section CP eta CM2, be haiek onduko urtean eh, baitute nahin buzu edo kambiatze handi bat, edo bedan irakurketa ba, bukatu edo lortu behar dute. Horren klaseoiek klase horiek lehentasuna dute eta gainateko klasean zat ikusiko da posibilitateak nola diren. Eh, hori uh, ongi da, mementuan, azteko, be, ikusiko da be, klasean araberaan, uh, eh, be, ukanen uh, eh, erikoetxe eta bai eskoletan izanen diren errakasle eta langileen araberan uh, ikusiko nola antolatzen alden, eta horren gatik, uh, klase charnier huietaik kampo, ikusiko da zanbat ikasle alden, eta nola, leku batzuetan haipatzen da bakarrik klase horiek charrarraztea mementuan, eta hilabete ondarean ikustea nola charrarrazten aldiren beste mailak aipatzen uh, alda ere be, bi talde egitea, astelan eta astertean talde bat, eta ustegun eta ustiral beste talde bat. Ogoi eta zerbait ikasle duzulaik, hori da gehienetan, be, ez dila denak betan uh, ezartzen al klase batean. Orduan bitalde talde egiten uh, dira, eta itzulika etoriko dira eskolarat, eta ondoko biegunen entzat ukanen dutelana egiteko etxean. Ordoan, uh, e, burraxo entzat ebe ikasu, aur guziak ez dira berriz eskolatuanen, eta joaiten malin badira ez da irana denbora usoz izanen dela. E, protokolo horikin, eta usasunan gatik eme kasu eman behar da eta mementuan ola uh, e, plantatzen da. Hara beraz, neurriak eh, izierri zorrotz eta pesu dira, bena, zu ustez, eh, jakaslek ilan aipatzez, bai egingarria edu izaizie, edo, edo ez, eh, realitatetik kanpo, kanpo da. Fet, sobea teoriko... Ba, nahi behuzi, ama eskolan zinez zail, zaila ikusten da, bereziki, tipi eta arteko ekin. Gero beti dependitzen da zanbat ikasle dugun, balin badugu ius palao be, simpleago da, <laughs> balin badugu atzanbat simpleago da, orduan guzi hori horren araberan uh, da, ba unxa dena da mementuan uh, dena trinkatzen da erikoetxe etxe eta inspekzionearen laguntzarekin, eta orduan ikusten da, zinez, uh, eh, posibilitatean araberan zer egiten alden. Justu protokolo hori uh, eh, errespektatzeko, bainan barakigu biziki zaila izanen dela lekuen itzetan, Orduan, ebe, ikusiko dugu, uh, zinez martxan ezarien zin dudak baditugu, mainan uh, ez da fitxik ahal.